Yo no soy Katiana, que clase aparte. Me lleva a Marta, es cuerpo un arte tu aroma y cómo te viste. Sabes que yo soy el que te viste. Le digo, oye, baby, no siento temor. Me gusta fumar juca mientras le hago el amor. Me gusta tu aroma y cómo te viste. Sabes que yo soy el que te viste. Le digo, oye, baby, no siento temor. Me gusta fumar juca mientras le hago el amor. Me gusta tu aroma y cómo te viste. Sabes que yo soy el que te viste. Le digo, temor. Me gusta fumar juca mientras la el amor. Baby, sé, sabe que yo la hago sé, Yo siempre lo es placer, yo me sé tu pose, Con eso lo rachané. Chanel. Me pide hacerlo escondida. Yo tu bandido, tú mi bandida. Vas a buscarte en el BM no le guía, Si viene otro payaso, dile que tú eres mía. Nena, tú me hechizaste, luego Baby, yo no sé lo que me hiciste. El día pa' la cama, baby, tú te pusiste. Chica, tú me envolviste. Pero tú sabes, muchas cosas te molestan. Pero tú sabes, tú para mí estás puesta. Tú y yo juntos lo va a lograr. Nadie este amor lo va a separar. Pero tú sabes, muchas cosas te molestan. Pero tú sabes, Me gusta tu aroma y cómo te viste. Sabes que yo soy el que te viste. Le digo, oye, baby, no sientas temor. Le gusta fumar juca mientras hago el amor. Me gusta tu aroma y cómo te viste. Sabes que yo soy el que te viste. Le digo, oye, baby, no sientas temor. Me gusta fumar cuca mientras hago el amor. Me gusta tu aroma y cómo te viste. Sabes que yo soy el que te viste. Le digo, oye, baby, no siento temor. Me gusta fumar cuca mientras hago el amor. Me gusta tu aroma. Dime que quieres para yo Roma. Con por Europa y tu novio que coma. No siento, mami, que esto es una broma. Tú me pides que te coma, mami, nadie más asoma. si no ven, dile que conmigo tú estás bien. Al 100, que primero que te toque le volamos la 100. 20 de 100 y quién se pone entre nosotros, quién. Si te llamo, tú me escribes, saca yo de minta. Te gusta mi pinta, y ya tengo una quinta generation. Mami, deja su logi porque es un PlayStation. Conmigo viste los botones y Eso tenía Esos a tus son chinos. no sabes todo lo que imagino. Vamos a fumar un fino. fan. Yeah. Eres mi number one. Fanática. Mami. Pa' tu novio yo tengo la plástica. La Roy John the Fly. Yeah. Yeah. The Fly. yeah, The Fly. Yeah. The Yeah. Lucky bro, Brown, la suerte, yo pato, no es level este nivel. Pero te están donde mismo. <laughs> Lucky Bro, Lucky Bro, el de la nueva, el de la nueva, baby. Ya tú sabes.